куди захочу. Ох, як можеш, могутній князю, погрожувати власним шуринам, почав облесно Василій, а його лице вкрилося відразливою маскою облуди. Зрозумій, що дочка та сестра порфірородних, майбутня мати могутніх володарів та Тавроскитії, не може йти заміж як дочка рибалки з під лахерну. Для неї треба приладити двір і придане. Неприданого я хочу від вас, відрубав Володимир нетерпляче. Анна може й у Києві знайти двір, якого тільки забагне. Є в мене греки, араби, вірмени, євреї, варяги, степовики, а всі вони віддадуть на будову двора свої найкращі сили, як тільки їм накаже князь. Це знаєте і ви, і вона. Ні, різко заявив Василій. Та хіба не розумієш, що це значить візантійська, ромейська царівна? Один тільки король Франків, який називає себе цісарем Риму, удостоїться честі стати свояком Македонського дому, та й то Теофано не рівня Анні. Що сказав би цілий світ? Ось як віддавали порфірородні володарі Сходу і Заходу імператори Ромеїв свою сестру. У нас нема в цій хвилині скарбів, за які збудовано святу Софію, тому завжди хоч кілька тижнів у Буколеоні, де тобі та твоїм товаришам відведена домівка, а як не можеш, то вертайся у мирі на Русь а з першою весною стане твоя суджена у Корсуні з належним віном та почтом. Костянтин притакував повагом братові. Так, так, а завтра зробимо заручини. Володимир зрозумів, що пробути кільканадцять днів у Візантії це була певна загибель. Тут гинули від отрути і ножа навіть імператори. У всякому разі, його союзники бажали його обманути, а чи він мав заплатити життям, чи тільки втратити обіцяну невісту, це мало показати щойно майбутнє глянув ясним відвертим поглядом у лице Василія. Добре, сказав. Я зажду на Анну до весни, але в Києві не тут, і вірю, що ви дотримаєте умови так, як я її дотримав. Ви заодно відкликайтеся до величі Македонського дому, а я, варвар з півночі, знаю тільки ціню і шаную честь героя. Вона у мене вартніша від усього, навіть життя. І зате ми шануємо тебе, усміхнувся холодно Василій. Та все від Бога. Тим-то я ім'ям його благословлю тебе на завтрашні заручини. Він простягнув руку, складаючи пальці у формі початкових букв Христа, і позначив ним хрест над чолом князя. Володимир похилив голову, але всупереч і грецькому, і руському звичаєві не кляк. Коліна чомусь назігнулися під ним, і серце не чуло тої величі, яку бачило довкола око. Володимир пішов до своїх кімнат у лівому крилі будівлі. На дворі западав вечір, і слуги стали запалювати численні лампади у всій палаці. Лагідне та доволі ясне світло наповнило склеплені кімнати. Багаті, барвисто золочені узори та малюнки виступали куди краще, ніж удень, бо неповне освітлення надавало мальованим плицям ознак життя. Здавалося, ці цісарі та святці. Ось ось і повиступають із стін та склепінь і засядуть до столу врази з живими. Володимир не бачив ще ніколи так велично та точно зображеної життєвої правди, і вона куди більше захоплювала його, ніж технічне мистецтво Магнаври. Фрески Буколеону походили з найкращої доби греко-візантійського мистецтва. Ситі, повні барви відповідали дійсності, різьба орнаменту передавала точно, бездоганно, педантично виноградне листя, грона та аканти. А проте було у цій красі щось чуже, наче має стат деспота величний та холодний. Хилиш перед нею чоло, пошана наповняє душу, та серце не б'ється, не простягаються за нею руки дитини, не усміхаються дівочі уста. Ні, це не те, що у Влахерні. Там, куди ближче людині кам'яні боги. Володимир сам зрозумів, що відчуває мистецтво ще як поганин не може звикнути до новини. Що значили останні слова Василія? Він благословив його на заручини з Анною і брався звести їх разом завтра. У тому мусив ховатися якийсь підступ. З усієї його поведінки, хитрої, облесної та холодної, видко було, що щось недобре задумують імператори. Їх чемність була занадто прибільшена, аж неприродна. Протягнувся, щоб розправити здорові м'язи дужого тіла а почуття великої сили обхопило його, мов полум'я. Зневажливий погляд обкинув блискучу від золота, лазурі та пурпуру обстанову, встав із різдленого крісла і вийшов на терасу. На дворі було дуже темно, тим більше, що з південного заходу надвигалися хмари. Вони закрили собою вже половину неба, і тільки там, куди йшов шлях на північ та схід, зоріли світла довкола престолу Всевишнього. Так це Бог показував йому шлях додому а великий віз, провідник моряка на безмежному морі, світив саме над Влахерном. У цей момент затупотіли чиїсь кроки у кімнаті. Не радий гостеві відвернувся Володимир, але зрадів, побачивши Романа. Це ти, Олешич, спитав, чи вечеря готова? Дружина жде на тебе, милостивий, а я приношу тобі ось що. Тут подав князеві китичку фіалок. Фіалки в тій порі, звідкіля це? Із Влахерну, шепотом відповів молодець. Ах, яким чином? Роман знизав плечима. Бог один знає. Як тільки ми вийшли з Букулеону, зачепила нас якась дівчина. Чи ви з дружини князя Раусеїв? спитала. Я потвердив, а тоді вона передала мені китичку зі словами це для вашого князя від друга із Влахерну.